Како што најавив минатиот пат, сега ќе проучиме еден интересен настан од Новиот Завет, и тој е еден случај на исцеление, и како што најавив, последниот случај на исцеление, кој што е многу згоден во комбинација со Светата вечера, па и со последниот одсек од денешната библиска полука, ќе го оставиме за сабота наутро, следната сабота. Но сега ќе отвориме во Евангелието според Матеј, 17 глава. И тука ќе забележиме еден настан кој што мене од ми беше интересен. Во копнежот на вековите најдов повеќе малку повеќе објаснување за него. Значи, Матеј 17 глава, ова глава е најпозната по тоа што зборува за Христовото преображение, кое што го споменавме. И кажашме исто така, со кои ученици Христос бил на гората на преображението? Се секјавате? Кои биле тројцата најблиски Христови ученици? Да, значи за Заведееви, Јаков и Јован и кој друг, како што реков, првиот папа. И оне кој што меѓу учениците беше најбрз да каже нешто. Много интересно. Петр секаде во списокот на учениците се споменува прв. Зошто? зашто бил првиот папа, затоа што му укажувале најголема чест останатите ученици. Петар бил интересен карактер. Иако не сакам сега да зборувам за него, и тоа не беше темата. Но ете, доволно е опишен со тоа што бил брз. Пример, кога Петар кажува Христос прашува, за кого ме сметаат луѓето? Кој прв одговора? Петар. Зошто? И сите ученици го, го мислеле истото. Но Петар бил брз. Тој прв да каже. Значи бил таков тип. Значи да беше тука Петар, што да прашам ја од катедра, тој прв. Може би вие другите немаше да дојдете наред. Има такви типови на луѓе, се разбира. Имаме такви типови и меѓу нас. Тоа само по себе не е нешто лошо. Но, за жал, Петар знаел во таа своја брзина и во тие своји многу зборови знаел и да да сгреши, како што Соломон не предупредил. Значи, ако Христос со тројцата бил горе, се вели дека тоа била гората Тавор, колко е тоа точно, не знам, не навлегувам. Но, сепак тоа била една пониска планина, но не многу ниска, затоа што тука копчето е коите ни помага да разбереме нешто во врска со неа. Ај, го ревевте ли се, значи, текстот Мати 17 глава? Дали отворихме таму, на самиот почеток на главата, прво сакам да прочитам нешто. Значи, пред преображението, истиот овој наста се споменува и во Лука 9 глава, меѓутоа Лука го дава овој извештај малку поскратено, и затоа бирам да го читаме текстот од Матеевото Евангелие. 17 глава започнува вака. А по 6 дни, значи од предходниот настан, кога во Кесарија Филипова Петар ја кажал таа храбра исповед за Божиот син, Христос веќе ги најавил неговите маки и страдања, што првпат тогаш го направил, значи пред учениците не, воопшто не ни знаеле за такво нешто. Дека нивниот Господ треба да пострада. И откако Христос го најавил неговото страдање, тие и тогаш не сакаат да веруваат дека такво нешто воопшто ќе се случи и повторно брзиот Петар му вели с краја да е Господи, преведено на скопски, такво нешто тебе нема да те снајде. И тогаш се случува тоа што се случува, да добие, кога предходно добил ласкав комплимент, но сега, сега добива и страшен укор, бегај од мене сатано. Интересно. Шест ден, значи, после ова, Матеј вели ги зеде Исус со себе Петар, Јаков и брат му Јован и ги изведе на висока гора сами. Мати вели дека била висока. Се втори стих вели и се преобрази пред нив. Види колко Библијата е концизна. Копушата вековите ни кажува детално што се случило. Прво, Христос се молел целата таа ноќ на подножието на гората. Вопшто не спиел. Дали знаете за што се молел? Конкретно. Конкретно се молел да се случи ова преобразување. Значи, замисле, според копрежда вековите, за да се случи Христовото преображение, Христос цела ноќ се молел бара дозвола од Отецот за такво нешто. А што да речеме, сега некој класичен верник, протестант, например, ке го чита ова, ова Матеј вториот стих и се преобрази пред нив, ќе си помислија, Христос кога сакал можел да прави какви сакал чуда, како да ги вади од ракав, од джеп, кога сака, ако сака ќе се преобрази, не е така. Не е така. Повеќето христијани имаат погрешно свакење за Христовата природа. Може би и ние така да погрешиме, Зато што не водиме многу сметка за оно што Христос го рекол. Го споменавме и тоа менатиот пат пред Синедрионот. Синот ништо не прави сам од себе. Без Отецот, без Негова заповед или без Негова дозвола, Синот не прави ништо сам од себе. Многу интересен принцип. Што вели апостол Павле? Кој е глава на жената? Мажот. Кој е глава на мажот? Христос, конкретно. Кој е глава на Христа? Бог, Отецот. Оваа хиерархија, Генерал конференција денес се спрема ова лето, наредниот месец, да ја уништи, она веќе ја уништила, мислам, на пракса во минативе години, но да не даде Господ, ке се молиме и понатаму, но јас да ви кажем право, воопшто не очекувам дека работите ќе одат на подобро, може да одат само на полоша. За жал, тоа е така. И за жал, повеќето луѓе не разбираат за каков принцип се работи, кој што се наоѓа во Светото Писмо. Но да се вратиме сега на, на таа хиерархија. Синот не прави ништо без Отецот. Цела ног велеле на Вајд Христос се молел, додека учениците спиеле, за да добие од Отецот дозвола наредниот ден да се случи ова преобразување на оваа гора. Дури кога ја добил таа дозвола, тој благослов од Отецот, тој ги зеде со себе овие тројца само и отиде на врвот. Сега го предскокреме целиот тој настан, што се случило значи таму, но ќе забележиме дека ако овие тројца ученици биле заедно со Христа на врвот, колку ученици останале долу? проста математика, математика за прво отделение, под прво полугодие. Така. Не знам дали во прво полугодие собирање од земање до 10 се учи или повеќе. Девет ученици останаа долу, точно. Сега, остатокот од оваа глава, односно вториот дел од главата, ни зборува што се случило додека Овие тројца биле горе со нивниот Господ. Што се случило, што се случувало со деветемина ученици што биле долу? Што се случувало? Тоа ќе почнеме да читаме од 14 стих па надолу. Значи Матеј 17 глава од 14 стих па надолу. Кога дојдоа кај народот, значи се симна, пристапи кон него еден човек, кој падна на колена и рече, Господи, смилувај се на мојот син, зашто при нова месечина го напаѓа зол дух и се мачи многу, често паѓа во оган, а често во вода. Много интересно. Така вика овој превод, да. И мене ми е чуден, порано не го знае ова. Што значи дека месечар. Месечар знаеме што е, знаеме стварно што е. Кој, кој е тука најинформиран за, за тоа што конкретно прави месечарот? Добро, не сме биле, меѓутоа, ти самиот да го прашаш нема да знае да кажеш што правел во текот на ноките. Но мене ме интересира дали тоа што тој го прави, го прави било која нок или во одредени фази на месечината. Па сигурно би требало да е така. Ке го проверам јас тука изворниот текст, дали конкретно зборува за нова месечина или не. Борче може да веднаш да го направи со помош на технологија. Но тоа не е толку сега битно. Во секој случај се работи за тежок проблем, затоа што злиот дух го водел овој дечко низ оган, дали би сакале вакво нешто да случило со вашето дете, а често пати и пагел и во вода. И при свето тоа, тој понатаму е жив, но самата таа тортура е нешто што постојано и постојано се повторува. Веројатно периодично, според месечината. Овие денови инако влеговме во нова месечина, од четвртокот, средата четвртокот наваму. Понатаму продолжува таткото и вели Тоа што е сега интересно, 16 стих, го одведов кај твоите ученици, но тие не можеа да го излекуваат. Кај тие деветемина, што останале долу. И сега прочитаме прво што се случува. Иеко ќе се навратиме на причината зошто само Матеј го забележува тоа, зошто Христовите ученици не можеа да го излекуваат. Тоа е оно што нас не интересира. Браво! <laughs> Брат Раде ја погоди поентата на проповета. Но ке, продолжиме да читаме. А Исус одговори и рече, прво да видиме како реагира Исус. Ова личи на еден миг на нетрпение од негова страна. О, роде безверен, дори вели тука развратен. О, роде неверен и прелюбоден. Тоа е они класичен превод што мене ми е повеќе останат во сеќавање. До кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Видите како Христос реагира човечки. До кога ќе ве трпам? Доведете ми го тука. Како да му се смачило од толку ситуации до, до тогаш, толку пациенти, толку исцелувања, Па морали, морали се уште мене да ме чекате, за да се исцели некој. До кого се упатени овие зборови? Што мислите? Тој ги упатува на народот, роден неверен, општо. Повторно, тој е израелскиот народ, избраниот народ. Мегутоа, конкретно, конкретно, индиректно, се однесуваат на неговите ученици. Со други зборови, сега требаше или јас да се симнем од планинат, мене да ме чекате за да го исцелам. Па до сега не научивте што треба да правите? Ја така ги доживам овие зборови. Дали треба да биде Христос физички присутен денес, тука, за да се случуваат овие чуда? Што кажал самиот Христос во врска со тоа? Какви чуда ќе прават неговите ученици после неговото заминување? Се секјавате ли? Отвориме на кратко во Јован 14.12. Евангелие според Јован, 14 глава, 12 стих. Интересно е, бидејќи овој стих многу се вклопува со за Христовите зборови овдека во Матеј 17 глава. Вистина, вистина ви велам, кој верува во мене? Делата што ги вршам и јас, и тој ќе ги врши. И се ова само по себе е доволно восхитувачки, но тука не застанува и поголеми од нив ќе врши, зашто јас си одам кај својот Отец. Значи, Христовото отсутство не само што нема да биде хендикеп за да продолжат да се вршат неговите дела на земјата, туку токму за време на неговото физичко отсутство може да се вршат и поголеми дела. Зошто? Зато што Светиот Дух е секаде присутен и во исто време може да случуваат еден куп чуда на разни места по планетава Земја, но секаде каде што има верни негови ученици. Кој верува во мене? Колку ова денес изгледа многу прост услов. Кој верува во мене, ќе ги прави овие дела. Веруваме во Исуса Христа? ги правиме овие дела, зошто не ги правиме? Што значи, значи не онака протестантски шалабајзерски, што значи во библиски, во тогашниот, да речеме, еврејски контекст, што значи од Христова перспектива да веруваш во Него? Што значи да се има вера во Христа? Се враќаме во Матеј 17 глава. Значи, прво пред да го исцели овој син на овој безимен татко, Исус го патува овој укор. О, роде, прво што кажува е безверен, неверен. Овој род е неверен, вели Христос. За кого зборува? Зборува за, за Божиот народ. Не може поопшто да кажем, да зборува за некој друг, пошироко. Зборува за еврејскиот народ, а конкретно зборува за своите ученици. Да го почитаме сега и самото исцеление и потоа, оно што е најбитно. И му нареди Исус на демонот и тој излезе од момчето и тоа оздраве во тој час. Тогаш учениците пристапија кон Исус насамо и му рекоа. Што му рекоа? Зошто ние не можевме да го истераме? Видите, овие девет Христови ученика, очевидно и Јуда бил меѓу нив, искрено се интересирале да знаат, тие искрено се потрудиле Што мисле, пред тоа не, не исцелувале овие ученици, пред тоа не исцелувале луѓе во Христово име? Исцелувале, кога Христос ги праќал? Дори и 70 ученици кога пратил, Лука го споменува и тој настан, е интересен за незнабожците. А камо ли 12 кога ги пратил? Во негово име не само што исцелувале, току и демони изгонувале. И дори, се секјаваме, велат како се радувале, што дори и демоните се покоруваат кога ќе го споменеме Твоето име. Но сега биле искрено заинтересирани зашто сега таа формула не функционира. Го повикувале и сега Христовото име. но не можеле да го истераат. Многу интересна ситуација. Е сега, ако само од Библијата читаме зошто според Христа не можеле да го истераат, повторно нема да сватиме многу, односно затоа што имаме таков шалабрезерски протестантски концепт за тоа што значи вера. Значи, ние обично велиме да веруваш во Исуса, а да, или ако праша некој, веруваш во Бога, или веруваш во Бог, и што значи тоа? И тој што прашува, и тој што одговара, за двајцата значи, веруваш дека постои Бог. За нас верата е нешто филозофско, интелектуално. Да, верувам во Христа, верувам дека е Божи син. Тоа лесно да се каже во Скопје. Во Техеран да се каже, дали, дали би го кажале во Техеран? Да. Како македонец може и таму, иако малку поопасно, но како муслиман, поранешен тоа да го кажете, иста е верата на тој што таму ќе го каже тоа, муслиман, поранешен, и некој македонец во Скопје или некој американец во Вашингтон, што ќе го каже тоа, Иста е верата на тие? Се разбира, не е. Што значи да се верува во Христа? Повторно ќе речеме, да се верува не е исто што и да се исповеда вера. Верата не е исто што и вероисповед. Тука протестантите прават голема утка. А и не само тие, повеќето луѓе прават тука промашување повеќето луѓе мислат дека верата е вероисповед. Затоа, пример, во Србија постои министерство што се нарекува Министерство за вери. Ми, министарство, да, Министарство вера, така го вика. Колку вери постојат според Светото Писмо? Постои само една вера. А постојат многу вероисповеди, точно. Постојат многу религии, точно. Постојат многу филозофии, но постои само една вера. Што е вера, браке и сестри? Тоа е она битното што треба да го научиме. Зошто не можеме да го истераме? А Исус им рече, заради вашето безверие, заради вашето неверие, Зашто вистина, вистина ви велам, ако имате вера колку си напово зрно, ќе речете на оваа планина премести се од овде таму и таа ќе се премести и ништо нема да биде за вас неможно. И потоа след еден стих, кој што во многу модерни Библии го нема, или го ставаат во заграда. Овој пак род се истерува само со молитва и пост. Кој род? Демонскиот род паднатите ангели. Па зашто учениците сега немале вера, тие што предходно гонеле демони во Христово име, што сега станале марксисти, атеисти, комунисти, како ние ја разбираме верата? Исус им кажува затоа што немавте вера, затоа што заради вашето неверие, заради вашето безверие не можевте да го истерате. Како треба да разбереме од овие Христови зборови што значи да се има вера во Него? Да прочитаме малку што кажува тука копнежот на вековите на оваа тема. Тоа е во новиот македонски превод 327 страница. Ели Вајд вели вака. Деветмината се уште размислувале за горчливиот факт на својот неуспех. Детето, момчето веќе било исцелено, тоа се разбира само по себе, веќе било големо чудо за воскитување, Но деветмината не биле задоволни, јасно, и да бевме ние во нивна кожа, јасно, исто така ќе се чувствувавме. Се уште размислувале за горчливиот факт на својот неуспех. Кога Исус повторно останал сам со нив, тие го прашале, зашто ние не можахме да го изгониме? Исус им одговорил заради вашето неверие. И сега следат истите зборови. Вистина ви велам, ако имате вера колку едно си напово зрно, и ако и кажете на оваа гора, премести се одовде таму, таа ќе се премести. И ништо нема да ви биде невозможно. Овој род пак се истерува само со молитва и пост. Да видиме се што кажува Елена Вајд. Нивното неверие, кое ги спречувало да поседуваат послични чувства со Христовите, и немарноста со која гледале на светото дело што им било доверено, биле причина за нивниот неуспех во судирот со силите на темнината. Че тука не се кажува дека биле немарни во врска со светото дело што им било доверено. Дали го разбираме ова? Значи, на некој начин ја загубиле светоста, на евангелското дело. Испаднало како попска работа. Ке направам некои церемонии, ке одржам некои богослуженија, ке соберам пари. И тоа е тоа е едно занимање, како што некој продава компери, како што некој вози автобус и така натаму. Може би учениците не го сметале тоа така, но ни се кажува дека станале немарни во однос на сетото дело што им било доверено. Христовите зборови, кои укажувале на неговата смрт, предизвикале тага и што? И сомнеш. А, еве на што се мисли сега, под неверување. Значи, кога се враќале тие шест дни пред преобразувањето од север, од Кесарија Филипова, во нивните срце имало тага, бидеќи Христос веќе ги најавил своите страдање, но имало и сомнеш. Во нивните срце се вгнездил сомнеш. И што можел да биде сомнешот? Дали овој вистинскиот Месија? што зборува, ако е, што зборува сега за смрт, ќе биде предаден, ќе биде распнат. Значи, верата секојаш Христос ја поврзува со вера во Неговото Слово. Значи, верата не е протестантски, ќе му кажам една водно да се пресели во Косово и тоа ќе се случи. Не. Туку, ако Господ ми каже, кажи му на водно така, јас треба да верувам на Божијато Слово. Затоа верата не е, Господе, дај ми милион долари, дај ми кола, дај ми ова, она. Туку, дали јас верувам на она што Господ веќе ми го кажал? Дали јас ја прифаќам таа светлина што веќе ми е откриена? Затоа Господ ги споменува планиниве тука. Не сека да каже, вие ќе станете магионичари, туку ако имате вера, значи ако верувате во Божјето Слово. Учениците не поверувале во Христовата најава за крстот, за своите страдања. Во нивите срца се вгнездил сомнеш. Може би нема да имаме време, но само да споменам дека кога читаме во Библијата потоа што се случува, во нив, меѓу нив се појави тоа, брат Раде што го спомена, кој од нив е најголем, значи, тоа покажува дека нивите срца не биле променети, штом подоцна ќе почнат од горделивост да се преваруваат кој од див е најголем. Можеме да речеме во текот на целиот период на Христовата служба, на Христовата мисија на земјата, неговите ученици не биле обратени луѓе. Дури подоцна се случува таа промена во нивните срца тоа ново раѓање, тоа крштевање со Светиот Дух од 50-ница натаму. Значи, можете и чуда да правите и да не бидете новородени луѓе. Затоа и мнозина и прават чуда и ќе прават во Христово име, но потоа со ужас ќе прашуваат Господе, зашто сме изгубени? Па зарем во твоје име нели проповедавме? Во твоје име чуда правевме? и така натаму, и така натаму. Та да продължам понатаму што вели на Вајд. Изборот на тројца ученици кои ќе го придружуваат Исуса на планината предизвикал љубомора кај деветмината. И сега на која карта игра гјаволот? А, вие мене ке ми истерате? Што се случило? Се закавате во дела на апостолите, сакаш и тоа да го споменам, ке не време да го читаме. Кога апостол Павле изгонувал демони, имало и некои си синови на еден евреин Скева по име, кои што и тие пробале да изгонат демон од некој обседнат, и вели, во името на оној Господ кого Павле го проповеда, така му се обратиле, Значи, не биле сигурни ни во своја, самите тие не биле сигурни во својата вера, ама ќе се фатиме за Свети Павле. Многу е лесно да се фаќаме за светци, браќа и сестри. И затоа народот верува во светци повеќе од, од Господа. Да, јас сум си грешен точно, јас сум неверен, јас сум слаб, ама Свети Герасим е тука. Имало мажи Имало луѓе кои што му служеле на Бога во минатото. Ке се повикам на нив, ке ми помогнат. За жал, овие луѓе изедоа кјотек, дебел кјотек од обседнатиот, од демонот. Зашто Павле не изел таков кјотек? Павле се разбрал јадал други кјотеци, но не таков кој што е резултат на неговото неверство. наместо да ја зајакнат својата вера со молитва и размислување за Христовите зборови, тие размислувале за своите разочарувања и за личните несогласувања. Во таква состебена темнина тие стапиле во борба со сатаната. Сакале да го истераат духот во услови кога нивите срца не биле чисти. Имало сомнеш, тага, разочараност, што сега нашиот учител ќе гине во Јерусалим. Такво нешто не очекувавме, па тоа е разочарување, па тоа е катастрофа. Љубомора, што се ги зел овие горе, а мене не ме зеде со нив. И сега љубомората уште повеќе го засилила сомнежат, Направила една преграда, еден анимозитет веројатно кон Христа, и многу повеќе размислувале за своите лични несогласувања. Што ми направи Зоран, што ми направи овој, што ми направи оној. И за мнози на верници животот е таков. И множене не доаѓаат во црква заради тоа. Нели сме исти како апостолите, браке и сестри? Или за жал бетер? Дали ние во ваква состојба можеме да се соочиме со силите на темнината? Со оние сили, а денеска се спремаат такви сили. Слушаме чипови сега, во Хрватска забраниле да, да посадиш кромит во твојата бавча полиција ќе ти дојде ако посадиш нешто твое кај тебе. Обрачот се стега, изгледа светот му дошол крајот и може би Христовото доаѓање е многу поблиско отколку што ние мислиме. Некој збрат за 30-та, 31-та, 2000 годишнина од крстот, ќе испадне тоа нешто многу далеку ако овие настани Господ не ги одложи, односно не ги спречи и почна да се случуваат како што сега ги слушаме и се најавуваат, последниот состанок на билдерберзите најавува работи од оние кои што успеваат да уловат некоја информација од таму, што не би сакал да ги споменувам, да не се исплаши некој тука, да не исплаши. Господа чува, што се не очекува во, во најблиска иднина? Дали сме спремни да стапиме во борба со непријателот? Тоа е прашањето што Господ го поставува за нас. И тоа е пораката што сака да ја научиме од ова чудо. Само да довршам со незините зборови. За да имаат успех во таквиот судир, учениците морале да бидат со поинаков дух, Нивната вера мора да биде зајакната со сесердна молитва и со понижување на срцето. Мора да бидат лишени од своето јас и да бидат исполнети со дух и со Божја сила, срдечното истрајно обракени на Бога со вера, вера која доведува до потполна зависност од Бога и до безрезервна посветеност на Неговото дело. Единствено може да им обезбеди на луѓето помош, од Светиот Дух во борбата против началствата и властите, против светските управители на темнината и против поднебесните духови на злобата. Ако имате вера колко едно синапово зрно, вели Исус, ќе кажете на оваа планина, премести се одовде таму и таа ке се премести. Иеко синаповото семе е толку мало, Тој ја содржи истата таинствена животворна сила со чија помош расте и највисокото дрво. Кога си на помота зрно ќе се стави во земја, неговиот малечок Николец ги користи сите состојки што Бог ги одредил за негова исхрана и тој брзо почнува да расте. Ако имате таква вера, ќе се фатите цврсто за Божијата реч и за сите помошни средства што тој ги одредил. Значи, постоти молитвата. Така вашата вера ќе заекне и ќе ви донесе на помош сила од небото. Препреките кои седаната ги натопал на вашиот пат, иако може да изгледаат несовладливи како вечните ридови, ќе исчезнат пред барањата на верата и ништо нема да ви биде невозможно. Не би сакал да додам своји зборови да не го в печатокот но што го прочитав. Но јасно е, чисто срце, ослободено од сите сомнежи, од се што е нечисто, и длабока врска со Бога, со Христа, ќе направи сите ридови, сите тешкоти, сите дзидови да паднат, да се срамнат со земја на нашиот пат пред нашите нозе. Ова е реалност, браке и сестри, ова не е митологија. Ова е реалност која што некои од нас сме ја доживувале во минатото, знаеме од искуство дека е тоа така. Како што знаеме и од искуство дека некојаш сме биле и паднати, и немокни, и разочарани, едноставно заради тоа што сме биле грешни, со тврди и закоравени срца, како и учениците. Еднаш биле силни во верата, некогаш биле слаби и немокни, закоравени и не можеле. Некогаш исцелувале, некогаш не можеле да исцелат. Нека Господ ни даде таква вера како што тој самиот бара, како што тој самиот имал. И со таква вера, единствено со таква вера, ќе можеме да победиме. Единствено со таква вера, ни ција, ни НАТО пактот не ни можат ништо како што на 144 Илијади нема да им можат ништо. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.